Astelen ontatik goiti, derrigorrezkoa da miarritzeko erdigunean kanpoan ere masken erabiltzea eta agorlearen ogoita amar arte iraunen du neurri berri honek. Maider aroztegi miarritzeko hauzapeza. L'arrete ki epri, va juzko 30 août, cest juzka la fin de la période de tre fort afluenza. Beaucoup de Français ne partent pas à l'étranger, donc restent sur le territoire national. Et on a observé depuis le début du mois de juillet une fréquentation exceptionnelle, en tout cas à Biarritz. Aujourd'hui, la maladie ne circule pas, en tout cas, elle n'est pas identifiée aux euh, au Pays Basque et en particulier à Biarritz. Nous tenons à préserver cet état de fait et nous n'aimerions pas qu'à la fin de la période estivale, il y ait des statistiques importantes ou des clusters qui nous obligent éventuellement à reconfiner une partie du territoire. honekin aski eskuzabalak izanen badira, jakin ondoko astetik aurrera, neurri berri hau errespetatzen ez dutenentzat entzat, ogoi euroko izuna izanen dela.